Կվերակառուցվի Ստեփանակերտի Ալեք Մանուկյան 120 եւ 120-ա հասցեով շենքն ու հանրակացարանը։ Այս տարի աճել է գինոփառատոնի մասնակիցների թիվը։ Սիրիահայերն իրենց շնորհակալությունն են հայտնել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Թուրքիայի վարչապետն ու Գերմանիայի կանցլերը անդրադարձել են հայոց ցեղասպանությանը։ Բաքվում հայկական եկեղեցին օգտագործվում են որպես նախագահի աշխատակազմի պահոց։ Հենրիխ Մխիթարյանը չի մասնակցի ադրբեջանական Գաբալայի հետ խաղին։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակարակորտի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ հան 17 տիպի նռնականետից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 3000 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը կողմերը վստահորեն իրականացնում են իրենց մարտական խնդիրը եւ խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմում պատժիչ քայլերի։ Շուտով կսկսվի Ստեփանակերտի Ալեք Մանուկյան 120 ահասցեի հանրակացարանի վերակառուցման վերանորոգման աշխատանքը։ Կառավարության որոշմամբ պետբյուջեի միջոցներով շենքն ամբողջությամբ կվերանորոգվի։ Գործնական առաջին քայլն արված է, բնակիչներն արդեն տեղափոխվել են այլ բնակարաններ, իսկ բնակվարձը պետությունն իր վրա է վերցրել։ Շինարարության առաջին փուլում նախատեսված են քանդման, վերահատակագծման եւ տանիքի կառուցման աշխատանքներ տներ։ Այն ամբողջությամբ կամամոնտաժվի, նոր սենյակներ ու պարչկամներ կավելանան։ Շինարարությունը կիրականացնի Grand Alliance սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Այստեղ աշխատանքներն ավարտելուց հետո նախատեսված է վերակառուցել նաև Ալեք Մանուկյան 120 շենքը։ Հանրակացարանները կդառնան քաղաքաշինական նորմերին համապատասխանող շենքեր, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով եւ կոմունալ հարմարություններով։ Արցախում արդեն պատրաստ է հայկական երկրորդ մատենադարանի շենքը, եւ այն Գանձասարի վանքի հարակից տարածքում կբացվի մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Այս մասին տեղեկացրել է Արցախում մատենադարանի շենքի կառուցման հովանավոր մարդկային ռեսուրսների զարգացման Փյունիկ համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Գաբրիել Ջամբարջին Ջամբարջյանը։ Նախաձեռնելով Արցախում հայկական երկրորդ մատենադարանի հիմնումը, Փյունիկ հիմնադրամը նպատակ է ունեցել հայկական հնագույն նույն բնակավայրում հավաքել եւ ցուցադրել Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցյան բան Մատենադարան ինստիտուտում պահված բոլոր ձեռագրերը, որոնք ստեղծվել են Արցախում, մասնավորապես Գանձասար վանական համալիրում, որը եղել է հայկական հնագույն գրչության կենտրոններից։ Պատահական չէ ընդրված վայրը, Գանձասարը, որտեղ կառուցվել է շենքը եւ որտեղ գործելու է Մատենադարանը, ասել է Ջամբարջին, հավելելով, որ դարավոր պատմություն ունեցող այդ համալիրում հայկական կարևորագույն նման կենտրոնի բացումը եւ նույն կենտրոնում ստեղծված հնագույն ձեռագրերի ցուցադրումը եւս մեկ անգամ աշխարհին ապացուցելու է, որ Արցախը հայկական հող է։ Փյունի հիմնադրամը Գանձասարի մատենադարանի շինարարության համար հատկացրել է 269 միլիոն դրամ։ Ինչպես նաև հիմնադրամի տնօրենը նշել է, որ Փյունիկը պատրաստ է հետագայում եւս բոլոր միջոցներով աջակցել մատենադարանի աշխատանքներին։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Տող գյուղում տեղի ունեցել գինո փառատոն, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Հոկտեմբերի 17-ին Հադրութի շրջանի Տող գյուղում Տողի Մելիքական ապարանքում կայացավ Արցախյան գինու երկրորդ փառատոնը։ Այն նախաձեռնել էր Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Փառատոնի ներկային պաշտոնատար անձինք, զբոսաշրջիկներ, հյուրեր։ Մասնակցել են Արցախյան գինու եւ ալկոհոլային խմիչքների արտադրությամբ զբաղվող 5 շրջաններ։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով փառատոնը երկու հիմնական նպատակ ունի։ Փառատոնները, որոնք կազմակերպվում են Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, միտված են երկու նպատակների մեկը բարենպաստ պայմաններ ստեղծել տեղացի արտադրողների արտադրանքի վաճառքի համար եւ երկրորդը ձևավորել մեկ նոր զբոսաշրջային product։ Այս երկու նպատակներին էլ մենք հաջողությամբ հասել ենք մեր բոլոր փառատոնների ընթացքում, ինչպես տեսնում եք այստեղ կան բազմաթիվ գինեգործներ, ի զարմանս մեզ նաեւ բազմաթիվ գյուղացիներ ցանկացան տաղավարներ ունենալ, որպեսզի իրենց տնական արտադրանքը վաճառեն, որ շատ կարեւոր է մեզ համար եւ նաեւ փառատոնի մասնակից են բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ, զբոսաշրջային ընկերություններ եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մեր համակարգացիները, որոնք ուրախությամբ այցելում են այստեղ եւ օգտվում այն բարիկներից, որոնք տրամադրում է փառատոնը։ Մենք ակնհայտորեն այսօր տեսնում ենք, որ տողը դարձել է կարևոր զբոսաշրջավայրերից մեկը։ Մասնակիցների քանակությունը գինեգործների պահպանվել է, դրան ավելացել են բազմաթիվ տողի գյուղացիներ եւ շրջակա գյուղերից, Մարտունու շրջանից, Ասկերանից բնակիչներ, որոնք իրենց սեփական արտադրանքը դուրս են բերել վաճառքի, որը մեզ համար շատ-շատ կարևոր է։ Եվ դա կատարվել է ինքնաբուխ կերպով։ Մենք այսօր առավոտ զարմացանք, որ այդքան մարդ եկել է եւ ուզում է իր արտադրանքը վաճառել։ Մեզ համար շատ հաճելի հանգամանք էր։ Արցախյան գինու փառատոնն ամենամյա տոնախմբություն է, որը կազմակերպվում է հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթ օրը։ Այն նպատակ ունի զարգացնելու համայնքների սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային կյանքը։ Նախորդ տարի փառատոնին մասնակցել են 24 գինեգործներ եւ ավելի քան 1500 հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից ու արտերկրից։ Նշենք, որ այս տարվա մասնակիցների թիվը զգալիորեն աճել է։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում մատուցվող պատարակներին տարվա ընթացքում միջինը 7-8000 մարդ է մասնակցում։ Այս մասին ասել է եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տերմինաս Քահանա Մովսիսյանը։ Ամեն օր միջինը 100-ից 300 մարդ է գալիս եկեղեցի աղոթելու եւ մոմ վառելու ասել են նա, հավելելով, որ հավատացյալների մեծ հոսքեր են լինում եկեղեցական այն տոներին, որոնք ավելի տարածված են մարդկանց եւ հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովվի հավաստման տարեցտարի մեծանում է հավատացյալների հոսքը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութուղլուն Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպմանն անդրադարձել է նաև հայոց ցեղասպանության թեմային։ Թուրք վարչապետն անդրադառնալով Բունդեսթագում քննարկման դրված ցեղասպանության մասին բանաձևի նախագծին, նորից խոսել է պատմաբաների հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Մենք անդրադարձել ենք նաև 1915 թվականին վերաբերող թեմաներին եւ այն նախագծին, որն այդ կապակցությամբ դրվել է Բոնդեստագի քննարկմանը։ Ես նշել եմ, որ այդ թեմաներն իրականում պետք է քննարկվեն ակադեմիական մակարդակով, հատուկ հանձնաժողովում, որի կազմում պետք է լինեն նաև գերմանացի պատմաբաններ։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ներկայացնել թուրքական կողմի դիրքորոշումը։ Գերմանիան եւ Թուրքիան առաջին համաշխարհային պատերազմում նույն կողմում էին կռվում եւ այս հարցում նրանք պետք է պատմաբաների հանձնաժողովի կազմում այլ գիտնականների հետ ներկայացված լինեն, որպեսզի քննարկեն այդ հարցը։ Մենք պատրաստ ենք այդ հարցում ցանկացած օգնություն ցուցաբերել։ Մենք ուզում ենք հայերի հետ պատմական հաշտեցման հասնել եւ պատրաստ ենք ցանկացած համագործակցության, ասել է Դավթ Օղլոն։ Անգելա Մերկելն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել հայ-թուրքական հաշտեցման հարցում Դավութ Օղլուի առաջարկի համար եւ նշել, որ իր կարծիքով իրենք կարող են շարունակել ակտիվորեն աշխատել միասին։ Առաջիկա տասնամյակների ընթացքում Թուրքիան հազիվ թե պատրաստ լինի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, իսկ հայ-թուրքական հարաբերություններում հազիվ թե ինչ որ բան փոխվի, չնայած Թուրքիայում արդեն տեղի ունենալի գնդրությունները որոշակիորեն կազդեն դրա վրա։ Նման կարծիքի հայտնել Միչիգանի համասարանից հայագետ Գևորգ Բարդակչյանը։ Նրա կարծիքով, եթե Էրդողանը կարողանա ձայների մեծամասնություն ստանալ եւ վերընտրվել, հայ-թուրքական հարաբերություններում շատ դժվար ժամանակաշրջան վիրավորանքը սկսվի։ Մյուս կողմից Գևորգ Բարդակչյանը Թուրքիայում չի տեսնում այնպիսի տեխնացուի, որի իշխանության գալն օգնի բարելավել հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ նպաստի հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Ինչ վերաբերում է այլ երկրների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, դա հայագետի կարծիքով շարունակական գործընթաց է, գնալով նորանոր երկրներ ու կազմակերպություններ են ճանաչում ցեղասպանությունը։ Դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունն ավելի մաչելի է դառնում։ Թուրք հայտնի գրող Նոբելյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկը քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, ասելով, որ վերջինս երկիրը հակամարտության եզրին է հասցրել։ Նա ասել է, որ Թուրքիայում աճող անկայունությունը կապված է ընդրություններում Էրդողանի կուսակցության պարտության հետ։ Նա չկարողացավ քրդերին համոզել, որ քվյարկեն նախագահական հանրապետություն ստեղծելու իր նախագծի օկտին, ասել է գրողը։ Փամուկը նշել է, որ իրավիճակը կարող է քաղաքացիական պատերազմի հանգեցնել։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց մի քանի տասնյակ սիրիահայեր երեք ակցիայի միջոցով իրեն շնորհակալություն են հայտնել Ռուսաստանին սիրիական կառավարությանն աջակցելու եւ ծայրահեղականների դեմ պայքարելու համար։ Եկած են շնորհակալություն հայտնելու, որ Ռուսիան այսօր Սուրիո կողքը կեցած է եւ պաշտպան կհանդիսանա մեր ժողովրդին, ասել է միջոցառման մասնակից Սիրիա հայ Լևոն Բլխյանը։ Ակցիայի ընթացքում հնչել են Ռուսաստանի եւ Սիրիայի պետական օրդներքերը, սիրիական ժողովրդական երաշխություն, մասնակիցները ողջել էին Ռուսաստանի եւ Սիրիայի դրոշները, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նախագահ Բաշար al-Ասադի լուսանկարները շնորհակալական բաստարներ։ Ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ նմանատիպ ակցիաներ անց են կացվել արդեն աշխարհի մի շարք երկրների Ռուսաստանի դեսպանատների մոտ։ Հալեպում մոտ 10 օրվա անջատումից հետո էլեկտրականությունը 1 ժամով վերականգնվել է։ Ջրամատակարարումը թեպետ ոչ ամբողջովին, սակայն աստիճանաբար վերականգնվել է։ Սիրիայում վերջին օրերին բարձրացել է հացի գինը։ Սիրիական բանակը Հալեպում լայնածավալ ռազմական գործողություններ է սկսել ռուսական օթուժի օկնությամբ։ Բաքվի ոստիկանությունն ու անվտանգության ծառայությունները բերվել են անվտանգության ուժեղացված ռեժիմի։ Ուժեղացված ռեժիմի անցել անգամ պետական ավտոճանապարհային տեսչության աշխատակիցները, որոնք նույնպես շրջում են հաշվեցուցակային զենքով։ Ըստ ենթադրությունների Բաքվում իրավապահների նման մոբիլիզացիան կապված է ազգային անվտանգության նախարար Էլդար Մահմուդովի անակնկալ պաշտոնանկության, ազգային անվտանգության նախարարության որոշ աշխատակից կոմունիստների ձերբակալությունների հետ, ինչը փրկafում է այդ երկրի իշխանությունների հերթական հնարավոր հեղաշրջման փորձը կանխելու հետ։ ԱՄՆ-ի կրոնական ազատությունների հանձնաժողովը զեկույց է հրապարակել, որտեղ հիշատակել է Բաքվում հայկական եկեղեցու խնդիրը, նշելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկեն երկրում կրոնական ազատությունների հաստատման նպատակով։ Զեկույցում ներկայացված են կրոնական ազատությունների ապահովման հետ լուրջ խնդիրներ ունեցող երկրները։ Ներկայացնելով զեկույցը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ընդգծել է կրոնական ազատությունների կարևորությունը երկրի զարգացման համար։ 2013-ից ի վեր Ադրբեջանը պատկանում է կրոնական ազատությունների հետ լուրջ խնդիրներ ունեցող երկրների թվին, որտեղ խախտվում են ոչ միայն մահմեդականների, այլև այլ դավանանքների ներկայացիչների իրավունքները։ Միացյալ Նահանգների կրոնական ազատությունների հանձնաժողովի կողմից հրապարակված այս տարվա զեկույցում, որպես կրոնական ազատությունների խախտման օրինակ, նշված է նաև, որ Բաքվում գտնվող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցին, որն արգրավվել էր հայերից տարիներ առաջ, այսօր օգտագործվում է որպես նախագահի աշխատակազմի պահոց։ Իր ելույթում Ջոն Քերին քննադատության է ենթարկել կրոնական ազատությունները սահմանափակող իշխանություններին, նշելով, որ դրա արդյունքում ծայրահեղականություն է առաջանում։ Տաթևեր Ճոպանովին արդեն 5 տարեկան է։ Գործարկումից ի վեր ճոպանուղուց օգտվել է շուրջ 430.000 ուղևոր։ Միայն այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում շուրջ 90.000 այցելու։ Մինչև ճոպանուղու կառուցումը տարեկան տաթև այցելողների թիվը չեր գերազանցում 7000-ը։ Ճոպանուղու շնորհիվ Տաթևը դարձել է Հայաստանի ամենահետաքրքիր զբոսաշրջային ուղղություններից մեկը եւ իր առանձնահատուկ տեղն ունի զբոսաշրջային գործակալությունների փաթեթներում։ Այն նաև նպաստում է հանրապետության հարավային միջանցք ուղղության զարգացմանը, քանի որ դեպի Տաթև ուղևորվող զբոսաշրջիկները ճանապարհին կանգ են առնում խոր վիրապում, նորավանքում, արենիում եւ զորած քարերում, օգտվում են մատուցվող տարբեր ծառայություններից, նշել է Տաթևի վերածնունդ ծրագրի ղեկավար Հայկ Թութունջյանը։ Մարզասերների համար Դորտմունդի Բորուսիայի գործադիր տնորեն Հանս Յոահիմ Վացկեն նշել է, որ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը ամենայն հավանականությամբ չի մեկնի ադրբեջանական Գաբալայի դեմ Եվրոպայի լիգայի 3-րդ տուրի արտագնահ խաղին, որը կկայանա հոկտեմբերի 22-ին Բաքվում։ Մենք ուսումնասիրել ենք իրավիճակը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կա կոնֆլիկտ, իսկ մենք պետք է հոգ տանենք մեր ֆուտբոլիստերի մասին։ Դժվարություններ կան անվտանգությունն ապահովելու հետ կապված։ Եթե ֆուտբոլիստը իրեն հարմարավետ չզգա եւ ունենա վախի զգացում, ապա մենք իհարկե հաշվի կառնենք այդ հանգամանքները, ասել է Վացկեն։ Ավելի վաղ ադրբեջանական մամուլում լուրեր էին շրջանառվում, որ Հենրիխ Մխիթարյանը չի կարող ստանալ ադրբեջանի մուտքի վիզա, քանի որ համարվում է այդ երկրի սահմանն ապօրինի հատած անց, իսկ Բաքու այցելելու դեպքում կարող է նույնիսկ ձերբակալվել։ 2011 թվականի դեկտեմբերին հայ ֆուտբոլիստը այցելել էր Արցախ եւ նվերներ հանձնել Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներին։ Մադրիդում ավարտված շախմատային բաց մրցաշարում գերազանց խաղ է ցուցադրել գրոսմայստեր Կարեն Գրիգորյանը, ով 9 հնարավորից վաստակել է 8 միավոր եւ ճանաչվել մրցաշարի միանձնյա հաղթող։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։